Пане Норею, пане Норею, я прийшов по ключі. Я поклав ключі у простягнену руку. У темряві я не бачив його обличчя, але голос був молодий, приємний. Я всміхався, дивлячись, як чоловік віддаляється, м'яко, наче кіт без жодного шереху перескакує через паркан. Справді, зовсім молоденький, то він буде моїм ключником. Схоже, це діло йому до вподоби. Невеличкий епізод з ключами видавався таким романтичним, Ну, комічна інтермедія у драмі. Я майже перестав сердитись на Бартикса за те, що він замкнув мене у цій кімнаті і випростався на ліжку. Коли прокинувся, уже сіріло. Я подивився на годинник рівно восьма. Спалося мені без сновидінь. Я підхопився. На тумбочці біля узголів'я лежали мої ключі. Я всміхнувся, пригадавши вчорашнього хлопця із котячими рухами. Я не чув, як він повернув ключі. Отже, ніч минула спокійно. Але тепер доводилося поспішати. Старша господиня принесла сніданок. Ви нічого не чули сьогодні вночі? спитав я. Ну, Десь ближче до ранку. Вона мало не впустила тацю. Мені довелося її заспокоювати, запевняти, що я спитав на умання. Звісно, на цьому тижні обидві сестри поїдуть додому. Я так сяк привів себе в порядок. Звичайно, цим треба було б зайнятися ґрунтовніше, оскільки я спав, не роздягаючись, але не лишалося часу. Ніколи було навіть заскочити до птілі до і побачитись із Лідією. Світло в шинку згасло саме в ту мить, коли я проходив повз нього. Пів на дев'яту година пік. Я побіг до сержанта Бобійо, де лишив вчора свою машину і рівно о 9 годині зайшов до кабінету П'єра Бертвікса. Бачите, я мав рацію. Ніч минула спокійно, і ви добре відпочили, мовив детектив, простягаючи мені руку. Сюрло, здається, спав так само, як і ви. Він прокинувся близько восьмої. Зараз, певно, голиться. Таке враження, ніби сюрло сам вам сповіщає про те, що робить. На жаль, ні. Все е, простіше. Знаєте будинок на розі Платанової алеї та алеї Юзель? Ну, так, так. Досить великий будинок. Здається, там давно ніхто не живе. Я дивуюсь тільки чому. О, то складна історія. Власника єврея вивезли до концтабору. У всякому разі, звідти видно будинок Сурло. Там є телефон, але бракує опалення. Хлопчина, що там чатує, нарікає на холоднечу. Ну, треба було відновити там електропроводку, поставити обігрівач, але діяти довелося швидко. А в такій ситуації завжди щось забудеш. Як ви себе почуваєте? Та добре, а ви? Ну, чудово. Дякую. П'єр Бердикс міряв кроками кабінет, потираючи руки, як людина, що добре виспалась напередодні щасливого дня. Однак він безперечно цієї ночі і не лягав. Стеження за сюрло і досі нічого не давало. А що як він сам з'явиться до поліції? Мовив я. Ну, що тоді буде? Що? Запросимо сісти.